Zeitraum, um zu üben als Laie, dass man die Sitzmeditation übt. So the question is, is there an optimum period um, for a lay person to practice sitting meditation? Und wenn das der Fall ist, wann wäre das und was sind die Gründe? And if so, if there is an optimum period, um, what is it and what are the reasons for that? the um, question, Um, so the, for sitting meditation, um, is there an optimum period for a mm-hmm. lay person mm-hmm. to practice that? And, um, if so, what is it and what are the reasons? That no standard, but in this Mahasi system, they found one hour sitting and one hour walking. Of course, start with the walking and then sitting. In our system, they are not much emphatic, emphatic on the walking, but they have a one and a half hour sitting. in uh, Goenka system also not much serious about walking, but one and a half hours sitting, it varies from place to place. Also das ist unterschiedlich, es gibt da nichts Festgelegtes, also es gibt da ähm, unterschiedliche Varianten, wie das gehandhabt wird, wie es entsprechend mhm. empfohlen wird. Also ähm, im einen System ist es so, dass eine Stunde das Sitzen empfohlen wird, ähm, die andere ähm, Stunde dann das Gehen. Ähm, anderen ist da nicht so wirklich die Rede vom Gehen, dann ist eher ähm, praktisch der Fokus auf dem Sitzen und auch vom Quäker her wird zum Beispiel auch das Gehen nicht so betont. But I think the meaning was also that uh, if, if they meditate at home, if it ah. uh, should they meditate early morning or evening. Uh, which time is better? No, was the question. Uh-huh. Yeah, from If they meditate at home, okay, that, uh, early morning time For me as a person, um, morning meditations are better for me than evening, but I have seen some other people, for them the evenings are better than the morning. So what you have to see is which time is more conducive for mindfulness, that must be the criterion. Also es war jetzt nochmal äh, der Zusatz, also gerade auch wenn man meditiert, was denn eben der beste Zeitraum ist. Und ähm, die Antwort ähm, jetzt nochmal, also Wahnsinnssache für mich ist eben der Morgen funktioniert am besten, aber ihr müsst einfach schauen, wie das für euch ist, wenn das von eurem Zeitplan her einfach besser oder für euch einfach besser funktioniert, dass es dann morgens ist, dann eben morgens oder vielleicht ist es für euch auch einfach abends am besten, was auch immer da für euch äh, gut geht. Um, and the next question was, uh, could you please explain the practice of thin slicing of the time? Um, könnten Sie bitte äh, diese Praxis erklären mit dem dünnen Schneiden, die Zeit in dünne Scheiben zu teilen? Uh, it is like uh, fine tuning in the radio or chopping with a very sharp knife than the blunt knife. So at the beginning you see objects at a far distance, whenever the object and the mind become uh, face to face, you must try to come closer and closer. It's kind of a space-wise also closer. When you come closer, uh, your attention also very dynamic, very uh, vigilant, and the time also uh, become very thin. So therefore at the beginning you don't get, but when and where the time permits, when and where do you develop the uh, relationship with your object, you must try to come closer and closer that space-wise, time-wise, that is the way object and my the noting mind understand each other very well. Also genau, äh, das ist so, also das muss man einfach so sehen wie eine Fein, ein Feinabgleich, eine Feinabstimmung im Radio, wenn man die Kanäle da ganz fein einstellt. Und das ist ähm, dann, wenn man dann meditiert und sich ähm, fokussiert und ähm, die, das schärft sozusagen, ähm, dass das dann immer näher kommt, dass man da, wie wenn man ein ähm, Messer schärft, den, den Geist schärft, sodass man ähm, da dementsprechend auch die, die, die Zeit, dass, dass da am Anfang ist das nicht so, dass, äh, was da geschieht, aber je mehr man entsprechend äh, das Ganze den Feinabgleich und diese ganz feine Abstimmung hat. Und das schärft, umso mehr geschieht das auch damit, dass sich das, dass das wie ein Dünnschneiden ähm, von der Zeit ist, sozusagen, wie in so dünne ähm, Scheiben. I would like to give another <clears throat> episode in and are, you are working with primary object, maybe hitting and dealing with the in-breath and out-breath and all of a sudden a sudden sound happens, mind goes out. Also ich möchte noch mal ein Beispiel anbringen, also sagen wir mal so, ähm, du arbeitest ja mit dem Atmen, also mit dem Ein- und dem Ausatmen und äh, dann ganz, ganz plötzlich da äh, passiert was, dass da eben ein Geräusch kommt, ein ganz plötzliches. And when the mind come back from the noise to the primary object, The thin slicing time, thin slicing of time means you first have to understand whether your mind is with anger or it is just with mindfulness. Also das ist so, dein Geist, der geht ja raus zu diesem Geräusch, um, ähm, der geht von dem ursprünglichen um, ähm, Fokus weg zu diesem Geräusch und wenn er dann zurückkommt, um, ähm, dann, also um den Bezug nochmal herzustellen zu diesem Dünnschneiden der Zeit, Ähm, da ist das so, ähm, mit der Achtsamkeit äh, versuchst du dann äh, herauszufinden, okay, wo ist jetzt ähm, der Fokus? Ist der jetzt ähm, bei, dem, bei dem bei der Wut oder ist der jetzt da auf dem, ist der in der Achtsamkeit drin? Another aspect of is whether you bring the mind back to the primary object or naturally it is coming with the, your <clears throat> experience due to your uh, training. Und das andere ist, bringst du dann den Geist zurück zu diesem primären Objekt ähm, vom Fokus oder kommt das einfach von deiner Erfahrung her, dass das dann ganz natürlich geschieht? Third aspect is, when you come back to the primary object successfully, does the primary object agitated or you have to see whether primary object is still calm like earlier? Und der dritte Aspekt ist, also ist um, yeah, quite Um, when you come back to the primary object, mm-hmm. with the primary object is agitated or just calm down? Also ist es so, genau, also ist es so, dass dann das Primärobjekt ist es dann aufgewühlt sozusagen oder ist das Primärobjekt ist das einfach still, ist das in Beruhigung? So therefore, when the mind come back home, when come back to the primary object, you can give detailed explanation if you know fine if you know the slicing of time. Der Geist dann eben praktisch zu diesem primären Objekt der Meditation zurückgeht und wenn du das weißt mit diesem dünnen Schneiden der Zeit, kannst du ähm, wieder gleich so gleich zurückkehren zu diesem primären Objekt. It's a, it's a, it's a training for uh, advanced yogis. Also das ist ein Training für fortgeschrittene Yogis. And um, there was another question. In lay life, completion is almost a necessity for success and survival. How does competition and non-reaction, as discussed in mindfulness, match up? Also im Leben, im Laienleben ist es so, dass um, oh, it's actually competition is almost a necessity for success. Also im im Leben des Laien ist es so, dass der Wettbewerb, die Konkurrenz sozusagen fast eine Notwendigkeit ist ähm, für Erfolg und Überleben. Und wie ähm, spielen eben Wettbewerb, Konkurrenz und die Nichtreaktion ähm, damit rein, wie sie in der Achtsamkeit ähm, diskutiert werden? Wie spielt das Ganze mit rein? Wie passt das zusammen? The answer is the Uh, livelihood, some uh, Ajiva. Also um, die Antwort ist die, um, der, der Lebensunterhalt, das, äh, das Geld verdient, also den Leben, das Leben gestaltet. Here the meaning of Samma uh, Ajiva means you must try to live your life for utility value, not for luxuries. Also ich sage mal, Algebra, also wie man den Lebensunterhalt gestaltet, ist, dass man ähm, das für das Notwendige aufkommt und nicht äh, um den Luxus zu erlangen. Whenever you get the basic needs, you must learn the art of how to say enough. Also wann auch immer du praktisch die Notwendigkeiten, die notwendigen Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, die erfüllt sind, musst du lernen zu sagen, wann ist genug auch genug. whenever you learn how to say enough, competition is being completely successfully uh, achieved. Also wann auch immer du dann lernst, äh, genug ist genug, dann ähm, kann diese, diese Konkurrenz, der Wettkampf, kann dann äh, erfolgreich ähm, stattfinden. If you do not know uh, how to say enough, if you do not know uh, the utility value and chasing behind the consumerization or luxuries, then you are in a hell. Wenn du nicht weißt, äh, wann genug, genug ist und du weißt nicht, äh, du sagst jetzt, jetzt habe ich meine Bedürfnisse erfüllt und du jagst da irgendwelchen anderen Dingen nach, insbesondere da den Luxusbedürfnissen, dann landest du und bist in der Hölle. So in der. Noble Eightfold Path, <coughs> the Buddha mentioned, Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Ajiva, that is the most weakest part in the yogis. Also auf the edlen, achtfachen Weg ähm, hat der ähm, Buddha ähm, davon gesprochen, und zwar, das ist der, ähm, also der, der, der, ja, the, the, that word also, on the way of the yogis the, the livelihood. Ja, also der, der Lebensunterhalt, das ist der, der stärkste, also der wichtigste Teil, was die Yogis angeht. The Buddha exemplified it, being a prince, being an appointed king, <clears throat> he left the palace and went with the begging bowl. That is the example how much he appreciates his liberation. Und das ist das Beispiel, was er äh, da gesagt wird, ist äh, der Buddha, der ja als Prinz geboren worden ist und der hat den Palast verloren und der, äh, verlassen, der ist da mit dieser Bettlerschale losgezogen und das zeigt, wie sehr er das ähm, geschätzt hat, seine Freiheit. So whatever the mindfulness, whatever the effort, whatever the faith you have, if you do not know how to adjust your livelihood, uh, very little results. Also was auch immer da die Achtsamkeit ist oder auch immer du da für einen Glauben hast oder für einen Hintergrund, wenn du deinen Lebensunterhalt da nicht entsprechend anpasst, dann gibt es da nur sehr wenige Resultate, was dabei rauskommt. It is called simple living and high thinking. Und das nennt man ähm, einfaches Leben und hohes Denken. were all the written questions. questions waren. Also das waren die schriftlichen Fragen, die wir hatten. To the last question, I would like to add, even though you are not renounced, even though you are not a monk, you can take the example of the Girl Guides and the Boy Scouts That is the, the secular example came from the West, uh, live in a simple life. Also obwohl ihr ja ähm, praktisch nicht als Mönch oder Nonne lebt und äh, eben alles aufgegeben habt, aber man kann ähm, zum Beispiel auch von der westlichen Welt her stammend ähm, das äh, Beispiel von den Girl Scouts oder Boy Scouts eben nehmen und das ist das Beispiel dafür, ein einfaches Leben zu führen. Die Pfadfinder sozusagen. Uh, when the most teacher use the terms greed, hatred and delusion, you use uh, greed, delusion and egocentrism. So also der, die meisten Lehrer ja uh, einsetzen, ähm, Gier, Hass und Verblendung, äh, dann nutzt du eher die Worte, also sie nutzen eher die Worte ähm, Rosebud, ähm, Prinzip, also ähm, Gier und Täuschung und also Ego-Zentriertheit. I didn't get the question. Und die Frage war? Ah, normally the three characteristics are äh, Specified by the by the most teachers by greed, hatred, and delusion. Mm-hmm. But you used yesterday in your talk uh, greed, delusion, and egocentrism. Uh, no, I mentioned tanna, mana, ditti, desire, conceit, and egotistic or egocentric thinking. Also nein, das äh, ging also gestern in dem, also in dem, ähm, in dem Vortrag, in dem Gespräch, da ging es um Panama City. Und zwar, ähm, da ging es um die, die, ähm, die Täuschung, das ähm, Verlangen und die, diese Ekozentriertheit. Uh, äh, Loba, Dosa, Moha are the three roots of defilement. Tanna, Mana, Ditti, the way mind proliferate, the mind, the way the mind start inner talk, inner chatter. Also die Beispiele, was Sie angebracht haben, ist das Panamanaviti, ist ähm, wie das anfängt, wie ähm, diese Verschmutzungen im Geiste zustande kommen, gerade wenn da ein Gespräch geführt wird, wie das dann zustande kommt, dass das entsteht. It is in Bali, it is called prapancha. Auf heißt das came across a term um, in discussions with Tissa um, called Atama Yata. And, Atama um, mm-hmm, and he kept talking about like enough is enough. Um, could you elaborate on that exactly what the background is and what the, the like what that means? Also ich bin in Diskussion mit äh, Tissa bin ich über ein Begriff gestolpert, äh, Athamayata, und ähm, er hat das mal erklärt mit ähm, genug ist genug. Und meine Frage an Bante ist, ähm, könnten Sie das nochmal näher äh, erklären, welcher Zusammenhang da, da ist? Ja, Atamayata is a term not, not well defined in early times. Now, present day teachers and present day meditators are giving very fresh uh, interpretations. Mm -hmm. Also Atamayata ist ein Begriff von Pali her, das ist in der, also in früheren Zeiten ist das nicht so gut definiert worden und jetzt ist es aber so in aktueller Zeit eben Lehre, Meditationslehrer, die geben da eben Erklärungen dazu. Atamayata, you have to understand uh, with the light of its opposite, Tamayata. Also man muss das Atama-Adaya verstehen und zwar im Lichte des Gegensatzes und das ist das Dhammayata. Dhammayata means assumption. Assuming. Assuming. Annahme, also etwas annehmen. Assuming that whenever you are become a very skillful learner, you think I am a better person, other person can't, therefore you assume, it's a kind of a conceit, whenever you have a lot of money, you think, you assume, and ultimately you tend to look down others. Also das ist so eine Annahme von, ah, ich habe jetzt ganz viel gelernt, jetzt bin ich schlauer und weiß mehr als die anderen und dann gucke ich so von oben herab auf die anderen und das gleiche ist der am Fall dann, wenn man viel Geld hat, dass man sagt, so, jetzt habe ich das erreicht und ich gucke dann die anderen von oben herab an. that is the way in the secular life <clears throat> but even when you are <clears throat> generous when you are going to give a lot of things and again you look down those who are not giving also das ist äh, praktisch in Bezug auf ein weltliches Leben aber selbst auch was das Geben angeht also dass wenn man viel gibt und man guckt aber auf die herab die nicht am Geben sind whenever you become a moral person you assume you are higher and you look down the immoral people. Wann immer man da praktisch ein moralischer Mensch wird und dann schaut man auf die herab, ähm, die eben von seiner Annahme her unmoralisch veranlagt sind. Whenever you get a lot of concentration, jhanic experiences, happiness, gladness, then you look down others, telling they are inefficient, they don't know how to practice. I am the person äh, wie Janik Experience Concentration like you, as you. Also wann immer du zum Beispiel viel so Erfahrung von der Konzentration hast, diese Jhanas erfährst und dann schaust du auf die herab und sagst, ja, sowas wie ich, das erfahren die eben nicht, da, da bin ich was Besseres und das erfahren die nicht so. In the Kaya, there is a sutta called Asapurisa Sutta, And they are the Buddha has mentioned in the spiritual path, each and every success you tend to assume. Also es gibt da ein Sutta, das heißt Sapurisa. Und äh, da wird also ähm, jeder, jeder Erfolg, äh, da wird davon geredet, wie jeder Erfolg, der wird angenommen, dass da eine Annahme ist, dass das so ist. And we being Buddhist, born Buddhist, Asiatic Buddhist, we look down Muslims, we look down Catholics, we look down, oh, we are, we are happy, we are Sinhalese Buddhists. Also ja und ja, da wir als Buddhisten zur Welt gekommen sind, schauen wir, schauen wir auf die Moslems herab, wir schauen auf die in den anderen Glauben müssen, wir sagen, ah, wir sind die singalesischen Buddhisten und schauen auf die anderen eben herab. We say we are wir sind, wir sind Samadhitti, die sind Vajra. So just imagine the opposite. whatever the qualities you have, whatever the merit you have, you have simple humbleness, just like a citizen John. Also um, ähm, schau einfach, also was immer da ist, welche um, ähm, Qualitäten du da hast, schau da immer im Lichte des, äh, des Gegenteils auch und schau dann, welche, um, ähm, dass du das Ganze mit Demut äh, und äh, Bescheidenheit betrachtest. Whenever you become a yogi, whenever you become a monk, whenever you become Voras monk, it's a, it's a contagious kind of a disease. Wenn immer du Yogi warst oder du wirst ein Mönch oder lebst im Wald, ähm, als, äh, in welcher Form auch immer, das ist eine ansteckende Krankheit. I am a forest monk. I know very well about that. Also ich bin ein Waldmönch, ich kenne mich da sehr wohl mit aus. I, lucky enough I had good teachers They were full of merits, but they were so simple. And they were exactly telling, be careful, be careful, achieve as much as possible, but don't go, go to show it and just be unassuming. Also ich hatte da wirklich gute Lehrer, also die mich da einfach entsprechend unterrichtet haben, die gesagt haben, ja, entwickel dich und so weiter, aber nimm da einfach nichts an von der Auffassung her, dass du das so behauptest, dass das so ist ähm, sondern ähm, lebe da einfach in Demut und Bescheidenheit. So even before my ordination, of course I was practicing little, it happened me to go to my postgraduate institute and ask the director to write a character certificate for me and at the beginning he refused. Also selbst vor, bevor ich ordiniert worden bin und dann, wo ich dann eben die weitergehenden Studien gemacht habe und ging es darum, dass da so ein äh, Konjunkturzertifikat ausgestellt werden sollte und das hat er verweigert. Next day he asked me to come. He got a piece of paper and wrote three sentences. One sentence is, you are unassuming. Also am nächsten Tag hat er mich zu sich gerufen und hat dann drei Sätze drauf ähm, geschrieben und der erste Satz war, du nimmst nichts an, also keine Annahmen. But at that time I don't know the word meaning, what does it mean by unassuming? Und zu dem Zeitpunkt, da wusste ich aber nicht, was heißt das, die nichts annehmen sollen. Later only in the discussions, I came to know the assuming means tannamana ditti, Assuming means you get a distance from the people. Unassuming means whatever the qualities you have, don't show. Just be uh, fit into the situation. Also später habe ich dann gelernt, dass Tandamana Ditti, also da, ähm, was das heißt, ähm, mit, dem, mit dem Nichts anzunehmen, dass, dass man einfach ähm, da das nicht zeigt und da das, das als Adibral, sondern dass man das äh, einfach ähm, da mit in die Situation, ähm, dass man da einfach die Situation anpasst, nichts weiter. And uh, assuming regarding the people, Assuming means that a lot of tanna manaditti, Unassuming means whenever tanna happens, whenever ditti happens, whenever mana happens, you know. Also das ist einfach so, also bei dem Annehmen, also da ist eine Menge dann von diesem Dhanamana Diti vorhanden und mit diesem Nicht-Annehmen, dass irgendwas so ist, ähm, dann, also dann, dann ist, sieht man dann entsprechend, dass ähm, also die einzelnen Teile und äh, passt sich da, ähm, fließt da damit rein, kann sich damit reinpassen. I find children a ah, very good example finde, dass da Kinder wirklich sehr, sehr gut da drin sind. They get corrupted by going school and associating with parents. Und die werden wirklich äh, ja, versaut, sozusagen, ähm, dass, dass die da in die Schule kommen und dass die von den Eltern da einfach verzogen werden. Parents are the worst. Die Eltern sind die schlimmsten. Um, ähm, if I could follow up on that because something that's been on my mind ever since I've been to Sri Lanka. And really, Sri Lanka was the first form of certain things of Buddhism that I got in contact with. And I ended up in the middle of rituals that I thought were Hindi or everything else. So with the puja practice, so could you comment on that? Really, because it's like I found it in mixed and mingled with like devas and gods and Kataragama and Kali and, and people called it Buddhism and it was in Sri Lanka and and I don't know could you comment on that because um, somehow like from that sort of mindset I am simply I call standing on ceremonies standing on ceremonies is the way boost your tammeta If he wants to avoid ceremonies and the population and the people, Atameta is easier. Okay, ich versuche das erstmal zu übersetzen. Also die Frage war, ähm, wie, also ich habe mit Sri Lanka, mein erster Kontakt mit Buddhismus an sich war dann eben Sri Lanka gewesen, da waren ganz viele Rituale und ich bin da eben mit drin gelandet und dann ging es irgendwie um Götter und sonst was, was eigentlich ich eher vom, in Richtung Hindi, äh, Hindu, Hinduismus getan hätte. Und ähm, die Frage ist, was hat das jetzt einfach mit dem Ganzen zu tun, mit Buddhismus oder wie kommt das da mit rein? And if you could explain that, what that ritual, what, what do you mean Standing on ceremonies. Okay, also auf Zeremonien zu stehen. Okay. Standing on ceremonies is the disease. So don't go to that disease, then you will get contagious disease. Also geh da bloß nicht hin, weil dann wirst du angesteckt und das ist eben Virus. So uh, he knows the story. My preceptor, he was very elderly, forest monk, and uh, when the, you know, the Nikaya, Nikaya means our sect, mm-hmm. monk sect, they were having the parliament, telling appointing the chief monk and giving the director post and get the kind of thing my teacher never go there for contest Also der, also er wandte Susada kennt auch die Geschichte, die da gelaufen ist. Also der, der Oberste von mir, der damals, ähm, also das war so die wollten da eben Leute bestimmen, wer da jetzt welche Position bekommt. Und das war immer so, wenn es darum ging, wenn da die Regierung da irgendwie gewählt hat, da ist der bloß nicht da irgendwie aufgetaucht. And after a long time, they came to know Maitreya is very qualified, very elderly. Ultimately, they give an honorary post as a preceptor. Also es war dann irgendwann so, naja, das haben sie irgendwie rausgefunden, irgendwann haben sie jetzt rumgesprochen, dass der sehr wohl qualifiziert ist und dann haben sie den eben eine äh, Position da, eine oberste Position ähm, gegeben. And then they wrote a letter to my teacher telling we have unanimously decided to give the post the preceptorhood, uh, would you please accept it? Und dann haben sie ihm dann einen äh, Brief geschrieben, so, wir haben dir jetzt diese Position gegeben und wir bitten dich inständig darum, würden Sie das äh, bitte akzeptieren. So after three days, he never answered. At last he wrote, to punish me like that, what is the mistake I have done? Also er hat dann nie geantwortet, nach drei Tagen hat er dann zurückgeschrieben, mich so zu bestrafen, welchen Fehler habe ich denn begangen? Still they offered that post. Dann haben sie aber immer noch diese Position angeboten. He gave one condition, I will never go to any ceremonies. dann hat er gesagt, okay, eine Bedingung, ich werde nie zu irgendwelchen Zeremonien gehen. So this is a good example for Atamyata. Das ist ein gutes Beispiel für Atamyata. question. I have a question. What what is uh, Silapata Paramasana? So when they say when you make progress in the in the meditation, uh, one of the fetters is Silapada Paramasana. So how can you judge uh, if this fetter is still there or not? Können Sie das hm? übersetzen? ja. German. Äh, wenn man Fortschritt macht in der Meditation, dann gibt es da so Fesseln, die man durchbricht. Und einer der ersten Fesseln ist Silapada Paramasana. Also, so die Frage war, wie erkennt man, ob diese Fessel gebrochen ist oder nicht? The sila äh, <clears throat> is a morality, not to transgress social norms and not to transgress the precepts. That is what you call sila. Also was, also was man äh, als ähm, I have to define sila first and then I will go to the sila. But the paramasa sila means moral restraint, not to transgress social norms, not to transgress your precepts. Also erstmal erklären wir die Silas, also das sind die Sittlichkeitsregeln und das heißt, dass wir dann nicht über die sozialen <laughs> Normen, gesellschaftlichen Normen hinausgehen. Und dann als nächstes. And if the sila is intact, <clears throat> you with the calmness of the mind, the Buddha says, avippatisarathaya ananda kusalani silani. Whenever you come into the not sila position to the sila position, your mind is calm and quiet, contented. Und wenn praktisch diese Silas, diese Sittlichkeitsregeln intakt sind, ähm, dann ist es so, und das sagt der Buddha, also wenn das entsprechend eingehalten wird, ähm, dass dann der Geist ähm, in, ähm, ruhig ist, dass er dann stille ist. And it's very conducive for your mindfulness as well as for the concentration. Und das ist sehr förderlich um, ähm, für deine Achtsamkeit genau wie für deine Konzentration. Anything you do in terms of sila, which is disturbing your mind, which is disturbing your concentration, is sila bhata paramasa. Also alles, was du machst, was deine silas ähm, stört, also was da deinen Geist zerstört, das wird als folgendes betrachtet. Silabhata Paramasa. of Sila. Mishandling. Also das ist ein falsches Einsetzen dieser Sittlichkeitsregeln, also ein, ein falsches Benutzen der Silas. So it, it has two extremes. One thing is, under the guise of Sila, you start self-torturing. Also das hat dann zwei Extreme praktisch unter dieser Maske der Sittlichkeitsregeln des Lilas, da beginnst du mit einem Selbstfolter, Selbstwahl. And the other one is you observe Sila but never protect them. Und das andere ist, ähm, du hältst zwar die ähm, Silas ein, aber du schützt ihn, bewahrst ihn. Both of them are leading to frustration. Und beides führte wohl zu Frust. And that frustration is no for the immoral people. Und dieser Frust, der ist bei den moralen Leuten, ist das bekannt. And not for the animals. Und das ist nicht für die Tiere. That is why they have no tension. Weil that's why they have no tension, no frustration. Deswegen haben die, die haben ja keine Gefahr, die kennen das nicht mit dem Frust, die Tiere. This is what uh, Sigmund Freud used to say, ambiguity of civilization. Also deswegen haben Sie das immer gesagt, es ist dieser Zwiespalt, äh, dieses, dieses zwei, diese zwei Gesichter der Zivilisation. It is a contagious disease. Das ist eine ansteckende Krankheit. That I can see everyone how much they have caught up with their so-called civilization and how much self-torturing. Weil ich kann einfach sehen, wie stark die Leute alle so sehr in diesem Gesellschaftsspiel da feststecken und wie sehr sie sich da selbst quälen mit. Whatever the precepts take for utility value, don't take for the sake of sila, then it's utter nuisance. Also wirklich ähm, macht diese, diese Sittlichkeitsregeln, also nicht einfach nur den Sinn des Ganzen, um die Sittlichkeitsregeln zu machen, für dich, nicht für dich als Moral machst, dann, dann, dann ist das wirklich störend, dann ist das total nervig. As well as don't deal with other sila. It is none of your business. Und ähm, kümmere dich auch nicht um die Sittlichkeitsregeln der anderen. Das geht dich überhaupt nichts an. Unless otherwise they come and invite you. Es sei denn, die kommen und laden dich dahin geht ein. So the, today, forest monks as well as the nuns, are utterly suffering. Weil es ist heute so, dass die Waldmönche und die, die Nonnen, die, also die, die leiden wirklich äh, ganz, ganz schlimm. Because of this Silabhata Paramasa, they don't know how to handle this, the, the delicate tool. Weil diese, wegen diesen Silas, wegen diesen Zittlichkeitsregeln, die wissen nicht, wie die mit diesem delikaten Werkzeug umgehen sollen. Enough. So if this feather is broken, you are not able to break the precepts? Uh, but the feather is broken? No. That uh, once you become mm. sotapanna, yeah, yeah. you know the comfort zone. You know, you the, know the comfort zone. You know the comfort zone. Hmm. You know the <coughs> frictional, least frictional path. So naturally you don't transgress. Not due to the fear of Buddha. Naturally. Okay. Hmm. Hmm. Not due to the fear of Dhamma. Not due to the social face. So you know the friction, least hmm. frictional path. So the question is, once you become Sotapanna, hmm. you are not transgressing Silabhata Paramasa. Also so, sobald man äh, Sotapanna erreicht, dann ähm, geht man nicht mehr über dieses Silabhata hinaus. So that is because he knows what is conducive for the mindfulness and what is creating a stress. So that means he knows the comfort zone. he knows the least frictional path. Also das heißt einfach, der weiß, also der, der das erreicht hat, der weiß einfach, was diese Achtsamkeit ist, der weiß äh, diesen, welcher Bereich am wenigsten Reibungen verursacht und der erkennt die Komfortzone. Even then there may be some transgressions, but without a second person, he or she can understand oneself the amount of transgression. Aber ja, selbst es kann sein, dass da ein paar Transgressionen äh, da sind, aber selbst ohne eine zweite Person kann derjenige das verstehen, was da bei sich da los ist. Not regretting, but do the what is the necessary for the remedy. Uh, therefore, once becomes sotapanna, not that they are not committing mistakes. Whenever mistakes happen, they duly go there and ask pardon oh, do the repairs, do the correction, but no much of regret. Also da ist kein Bedauern, also kein größeres Bedauern da. Also die werden sich oder sind sich dessen einfach bewusst, da, ja okay, das heißt ja nicht, dass sie keinen Fehler machen, wenn da aber ein Fehler begangen worden ist, okay, dann tue ich das, was nötig ist, um das Ganze gut zu machen wieder. This is the one reason where the sectarianism happened within the Buddhism. Also das ist eine ähm, Sectarianism, oh, ja, this sect, that sect, they are better, they are low. Das ist einer der Gründe dafür, warum diese Zerstückelung, diese Zerteilung, da Sektierung passiert im Buddhismus. So when Mahasi Sado is writing his treatise, he says, uh, monks find difficult to get sotapanna when compared to lay people. Mahasi Sayadaw, the Burmese master. Also ein burmesischer Meister, Mahasi also der sagt, um, also they find it difficult. They, he says, monks have a lot of precepts. They often transgress, so they can't go to Nibbana, go to Sotapanna. Lay people are better off. Also und der sagt, dass ganz klar, aber die Mönche, die haben ja so viele Regeln, was sie alles einhalten müssen und wie können die da hier ins Nibbana kommen, wenn sie sich an das ganze Sachen halten müssen. Da ist es für die Laien doch viel einfacher. He's a very traditional person, Burmese person, and he justify it because many people take precepts, they don't know the limits, they don't know the margins, ultimately leading to the self-mortification or transgression. also der ist ein sehr traditioneller Mensch, der macht das ganz klar. Also ähm, entweder geht das dann, ähm, kommt das in die Transgression oder das äh, führt dann zur ähm, Selbstqual, äh, Selbstversteinerung sozusagen. It says just like a monkey get a barbarese. Monkey, barbarese? the very sharp blade, the way the monkey get it, cut themselves. Das ist wie wenn, wie wenn ein Affe praktisch ein, äh, eine ganz, ganz scharfe, scharfe Klinge und wenn er die in der Hand hat, dann schneidet er sich damit. What is the difference between observance and protection of Sila? Das kam mir schon sehr laut vor. um, <laughs> ähm, can you please explain? on the difference between protection and observance of, äh, of Äh, könnten Sie das nochmal äh, äh, also weitergehend auslegen mit ähm, dem ähm, Einhalten der Silas und dem Bewahren der Silas, also dem Schützen? If you are practicing mindfulness, it is easy for you to do a trial and error. If you are take precepts but not practicing like mindfulness meditation, that Sila is you are just protecting, you don't know why. Also wenn du die Silas äh, machst, äh, die einhältst, dann, ähm, dann ist es ganz einfach, dich daran zu halten und die da auch äh, zu schützen etc. Aber wenn du das äh, nicht praktizierst, sondern du machst das da einfach nicht so, dann schützt du das irgendwie und du weißt gar nicht, weißt gar nicht, wieso du das Ganze machst. Whenever Sila is promoting and uh, conducive for mindfulness that you protect as well as you observe, you get the benefit. If you are not investing that for the mindfulness, uh, just mere sila is you are protecting but you do know for what. So that is the point you lose the pragmatic, practical nature of sila. Also wenn du wenn du das nicht mit Achtsamkeit machst und das Ganze da in dann, dann verlierst du den Punkt an dem Ganzen, wieso du das überhaupt machst mit was die denn überhaupt für einen Sinn haben. So in the Parinibbana Sutta, the Buddha again and again telling, the Sila must be leading to Samadhi. Samadhi must be leading to Prajna, wisdom. If it is not so, Sila is Sila Bhatta Parama. Also in dem Sutta. Parinibbana Sutta. In dem Parinibbana Sutta ist es so, der Buddha sagt das immer wieder. Also die Silas, die müssen zur Weisheit führen, die müssen zum Samadhi führen, weil was ist sonst der Sinn an dem Ganzen, die zu machen? Silam paribhavito samadhi mahappalo hoti mahanisansa samadhi paribhavito panya mahappala hoti mahanisansa. The Buddha says it's a natural train. If you are in the, in the practical sila, it is leading to concentration. Also er sagt, wenn man die praktischen Silas macht, das führt zur Konzentration. Das ist der natürliche Weg. Otherwise, Sila Beta Paramatha, that means mishandling. Und ansonsten ist das ein falsches Behandeln dessen. Da werden die falsch eingesetzt. So, the mishandling is that also something that happened through these ceremonies where people are reciting it over and over, and most of the time they don't even know what they're reciting, even though they're reciting and it may be their language. Also ist das genauso mit diesen Harmonien, die rezitieren das immer und immer wieder, selbst wenn es die Sieger sind, aber die haben teilweise gar keinen Bezug mehr dazu und das wird dann immer wieder vor sich hingebetet. So that's the way that you are with the blind faith, mhm. you are following a blind person, then you are also blind. Also es ist wie wenn man das mit blinden Glauben macht. Man folgt da irgendeinem Blinden und dann ist man genauso blind. ධම්මපද you have the kinti jata idummeda kinti ajina satya abbantaram te gahanam the people appear like a full of precepts, having a long, uh, the, the beetle, uh, the uh, necklace, and have a skin of a this kind of a mm, tiger, and having a jata. Everything have, but no internal precepts. So the Buddha is asking, you have outer everything. Appear like a very moral person. But internally, if there is no qualities, But this all joke is. Also das ist so, also die Leute nach außen hin, da haben sie, da tragen sie entsprechende Ketten und äh, um zu zeigen, ja, sie sind da ganz moralisch veranlagt und halten diese Sila und diese Sittlichkeitsregeln ein, aber im Innen sieht das ganz anders aus, ja. Und dann sagt der Bruder, was ist der äh, Sinn des Ganzen? Wenn das im Innen nicht dabei ist, dann hast du überhaupt keine Silas, die du da einhältst. Venerable Sir, uh, this afternoon during the Dhamma talk, you drew the analogy between jump starting a battery and charging it fully. So jump starting is starting with samatha and then proceeding to vipassana. Is there a possibility that someone who goes all the way may never change to Vipassana. Also ähm, heute Nachmittag in dem Dhamma-Gespräch ähm, auf da haben wir ja diese Analogie gegeben, wenn man da äh, mit dem Ladekabel die Batterie lädt beim Auto oder dann, wenn man das Akku auflädt, um die Batterie aufzuladen und ähm, also sprich man ähm, mit diesem also mit diesem Aufladen von der Batterie, also geht man von Samadhi äh, zu Vipassana, ähm, gibt es da eine Möglichkeit, uh, what was the question again? the one who, uh, the battery that is fully charged, Not, ist there a possibility that it will not change to Vipassana? Also gibt es da eine Möglichkeit, dass es sich nicht ins Vipassana, also in diese Einsicht ähm, verändert? Gibt es die Möglichkeit? Das ist Alarakala Mudrakarama Putra. Also das ist. before the Buddha, even now, there are a lot of Alarakalamas, lot of Uh, the people, they practice, they don't know for what. Also das ist äh, vor dem Buddha und selbst jetzt auch, da gibt es eine Menge Leute, die praktizieren einfach, aber die wissen gar nicht, wieso sie praktizieren. And even then your statement is wrong. That does not indicate samatha pubbangvam vipassana. It's not necessarily to, to, to have so much of samatha at the beginning. So that statement is also you have to refine. Whatever may be, the, whenever you practice for the sake of cure and the, sake of healing. Uh, that is what called the business Buddhism in American Buddhism. Most of the German Buddhism also the same. They never have prevention. They are doing only for the sake of cure. So they, they will so never go for the uh, Aussage, dass du da nicht unbedingt mit Samadha anfängst. Also selbst das müsste man anders sagen, weil, weil die Sache ist die, äh, dass es gerade von westlichen Buddhismus her ja sehr stark vom amerikanischen Buddhismus her und gerade was jetzt im Deutschen auch passiert ist, dass das nicht zur Prävention ähm, geschieht, sondern dass es immer um die Heilung geht, dass da dadurch durch den Buddhismus da Heilung gesucht wird. So then without jhana, without strong concentration, Nibbana is possible. Also äh, ohne Jhana, ohne eine starke Konzentration ist dann Nibbana möglich? The Visuddhimagga, the, the frame that we taken as the standard for Theravada, Buddha Gosacharya mentioned uh, Upachara Atta Samapatti. Lowest you must have access concentration, highest is uh, eight jhana you can take a turn for Vipassana. Also der ähm, Rahmen, den, der da gegeben wird, ist das äh, <coughs> Niedrigste, also was man braucht, ist einfach die Konzentration und das äh, Höchste ist der ähm, das achte Jhana und irgendwo äh, dazwischen, da kann man dann einen Weg zum Vipassana hingehen. Maybe that is correct or wrong, that's what we take. That means even the Buddha Gosacharya, is recommending the access concentration enough just to get a jump start and when the vehicle is running, it is getting charged. On the way. Also vielleicht stimmt das oder auch nicht, aber das ist so, wie das Buddha empfohlen hat, ist, dass man eben den, das Gefährt erstmal mit dem Ladekabel lädt und sobald das Gefährt dann am Laufen ist und dann kann man das immer wieder ähm, entsprechend aufladen. through mindfulness, Nibbana is possible? Through mindfulness, concentration is possible. Through mindfulness, wisdom is possible. Also durch Achtsamkeit ist dann Nibbana möglich. Durch die Achtsamkeit da ist äh, die Konzentration möglich und durch Achtsamkeit ist die Weisheit möglich. If there are no questions, we can take time for a short period of walking meditation and have a sitting. Also, wenn äh, keine Fragen hat, dann, dann einfach Zeit für äh, kurze Gehmeditation.